Հադրուցիների մի մասն առ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում է, մի մասը վերադարձել է Արցախ, նաև հույսով, որ այստեղ ավելի հեշտ կլինի հարմարվել միջավայրին, համախմբվել, պահպանել ինքնատիպությունը, մշակույթը, լեզուն, ավանդույթները։ Պետական ծրագրերով նրանց որոշ աջակցություն տրվում է, փորձում են լուծել նաև բնակարանային խնդիրը։ Արցախի շրջափակումը նաև այդ հարցերի լուծմանն է խոչընդոտել։ Հադրութի վարչակազմի ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանը մանրամասներ է հաղորդում։ Հայրենը բնակարանապետի բաժանվել մեծ թաղի համայնքին, քանի որ ճանապարհը փակվելուց առաջացել է ագին խնդիրներ, դե վերջնական հելակավորվածությունը չկար մի քանի շենքինը։ Դե պիտի գազի միացումները տային, ջրի միացումները տային։ Մեկ է կահավորեին այդ տները։ Քանի որ ճանապարհը փակվել է, այդ շահառունների մի մասը Հայաստանի Հանրապետությունում է, եթե դեկոս բաժանեին, այդ մի մասը չէր կարալու մասնակցել։ Հադրութի շրջանից տեղահանված Արցախի քաղաքացիների համար պետական միջոցներով բնակարաններ են կառուցվում հանրապետության տարբեր վայրերում։ Բնակարանային խնդրի պատճառով Արցախ չվերադարձած հադրութիների թիվը մեծ է, բայց վարչակազմի ղեկավարը վիճակագրություն ներկայացնել չի կարողանում, ասում է, որ որոշ գործեր դեռ ուսումնասիրման փուլում են։ Այս պահին շրջափակման պայմանավորված massայական շինարարությունն էլ կանգնեցված է։ Հիմա շինարարությունը բարձ պատճառներով կանգնած է։ Տարբեր շինանյութերի պակասությամբ կանգնել է։ Իմ կարծիքով թե ճանապարհը բացվելուց նոր շինարարությունը իրան թափուկը հավաքի։ Հադրուցիները շատ խնդիրների են բախվում, խնդիրներ, որոնց պատասխանը միշտ չհնարավոր լինում ստանալ։ Վարչակազմի ղեկավարն էլ փորձում է ըմբռնումով մոտենալ։ Խնդիրները շատ-շատ են, բայց լուծումները ներկա իրավիճակից ելնելով մենք էլ ենք հասկանում, որ կան հարցեր, որ ոչ մեկից չես կարող նեղանաս։ Թեկուզ կառավարությունից նեղանա կամ տվյալ նախարարությունից նեղանա, տենց ուղղակի մենք էլ ենք ինչ որտեղ հասկանում, որ դժվար ժամանակաշրջան է։ 2020 թվականից հետո երկու տարվա մեջ պետությունը փորձել է թեթևացնել մեր հոգսերը։ Քիչ աշխատանք չի տարվել, ասում է, բայց պատերազմը շարունակվում է այլ դրսևորմամբ եւ Ադրբեջանը շարունակում է խոչընդոտներ ստեղծել։ Հիմա այս իրավիճակում փորձում են ինչպես մյուս քաղաքացիների, այնպես էլ տեղահանվածների ընթացիկ խնդիրները լուծել։ Տարբեր շրջաններում տեղավորված հադրուցիներին Ստեփանակերտի քաղաքապետարանն ու համայնքապետարանները կամ շրջվարչակազմերն են աջակցում։ Ներկապային հիմնական մասը որ քաղաքում են, քաղաքապետարանի միջոցով վարելափայտի մեկ էլ վարարանի տրամադրում կա դիմումները գրում են տալիս են կա վարելիքի գործրազգույքի համար փոխհատուցումները սահմանված ժամկետում նախատեսված չափով հադրութի շրջվարչակազմի ղեկավարի խոսքով հադրուցիները պիտի որ ստացած լինեն ընթացիկ տարում էլ այդ ծրագրով նախատեսված գումարներ արկա են փոխհատուցումների համար դե վերջի անգամ որոշում ա ընդունվել որ որպեսի մի բնակիչը Խոսքը օրինակ 2-3 տարի չսպասի նորերան գումարը ստանա փոխհատուցումը։ Որոշում են ներկայացել, որ պետք է բոլորի միանման, միաժամանակ։ Դե գումարային չափ կա 5 միլիոն է, որ երկու անգամ պիտի բաժանվի։ Այսինքն ով ինչքան ունի ստանալու, խոսքը օրինակ եթե մեկը 2.5 միլիոն է քիչ է, բարձա որ իրան քիչ չնա ստանալու։ Եթե ունի օրինակ 5 միլիոնից ավել, 2.5 ստանալու, մնաց մնալա հաջորդ փուլում։ Այսպեսի պայմանավորություն կա, որ պիտի նման 0 պիտի բաժանվի բաժանում է փոխհատուցումը, որպեսզի բնակիչները միաժամանակ խոսք օրինակ 23 թվականին բոլորը շահառուները կարողանան միաժամանակ օգտվեն։ Նոր արդեն հասնեն մնացած գումարները 2024 թվականին, որպեսզի դժգոհություն չառաջանա։ Բնակարանային հարցը տեղահանվածների համար ամենահրատապն է։ Արթուր Բաղդասարյանն ասում է, որ ավելի քան 100 ընտանիք արդեն ապահովվել է բնակարանով։ Դրանք զոհվածների, առաջին կարգի հաշմանդամների ու բազմազավակ ընտանիքներն են։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։